pars quinquagesima quinta vulgate clementine. Haec transcriptio a societate libri voce facta, bono publico usu iest est. Liber iudit, caput primum, arfaxad itaque rex medorum subiugaverat multas gentes imperio suo, et ipse edificavit civitatem potentissimam, quam appellavit ec batanis ex lapidibus quadratis et sectis fecit muros eius in altitudinem cubitorum septuaginta et in latitudinem cubitorum triginta turres vero eius posuit in altitudinem cubitorum centum per quadrum vero earum latus utrunque vice enorum pedum spatio tendebatur posuitque porta seius in altitudine turium et gloria batur quasi potens in potentia exercitus sui et in gloria quadrigarum suarum anno igitor duodecimo regni sui nabucodonosor rex assyriorum qui regnabat in ninive civitate magna pugnavit contra arfaxad et obtinuit eum in campo magno qui appellatur Ragau circa Eufraten et Tigrin et Iadason in campo Erioc regis Helicorum tunc exaltatum est regnum Nabucodonosor et Coreius elevatum est et misit ad omnes qui habitabant in Cilicia et Damasco et Libano et ad gentes quae sunt in Carmelo et Cedar et in habitantes Galileam in campo magno Esdrelon et ad omnes qui erant in Samaria et trans flumen Jordanem usque ad Hierusalem et omnem terram iesse quo usque perveniatur ad terminus Aethiopiae ad os omnes misit nuntios Nabucodonosor rex Assyriorum qui omnes uno animo contradixerunt et remiserunt eos vacuos et sine honore abiecerunt tunc indignatus nabucodonosor rex aversus omnem terram illam iuravit per tronum et regnum suum quod defenderet se de omnibus regionibus his caput secundum anno tertio decimo nabucodonosor regis, vigesima et secunda die mensis primi factum est verbo in domo Nabucodonosor regis Assyriorum ut defenderet se vocavitque omnes maiores natu omnesque duces et bellatores suos et abuit cum eis mysterium consilii sui Dixique cogitationem suam in eo esse, ut omnem terram suo subiugaret imperio quo dictum cum placuisset omnibus vocabit Nabucodonosor rex Olofernem principem militiae suae et dixit ei e gredere adversus omne regnum occidentis et contra eos precipue qui contemserunt imperium meum non parcet oculus tuus ulli regno omnenque urbem munitam subiugabis mici. Tu, Colofernes, vocavit duces et magistratus virtutis Assyriorum, et dinumeravit viros in expeditionem, sicut precepit ei rex centum viginti milia peditum pugnatorum, et equitum sagittariorum duodecim milia, omnenque expeditionem suam fecit praire in multitudine innumerabilium camelorum, cum isque exercitibus sufficerent copiose, bon quoque armenta, gregesque ovium, quorum non erat numerus. Frumentum ex omni Syria in transitu suo parare constituit, aurum vero et argentum, de domo regis assumsit multum nimis et profectus est ipse et omnis exercitus cum quadrigis et equitibus et sagittaris qui cooperuerunt faciem terre sic ut locuste cumque per transis et fines assyriorum venit ad magnos montes ange qui sunt a sinistro cilicie ascenditque omnia castella et orum et obtinuit omnem munitionem et fregit autem civitatem opinatissima meloti praedavique omnes filios Tarsis et filios Ismael qui erant contra faciem deserti et ad austrum terre cellon et transivit Euphraten et venit in Mesopotamiam et fregit omnes civitates excelsas, quae erant ibi, a torrente mambre, usque quo perveniatur ad mare, et occupavit terminus eius, a Cilicia, usque ad fines Iafet, qui sunt ad Austrum, abduxicque omnes filios Madian, e praedavit omne locupletationem eorum, omnesque resistentes sibi occidit in ore gladii et post hac descendit in campos damasci in diebus messis et succendit omnia sata omnesque arbores et vineas fecit incidi et cecidit timor illius super omnes inhabitantes terram caput tertium tunc miserunt legatos suos universarum urbium ac provinciarum reges ac principes Syrie scilicet Mesopotamiae et Syrie Sobal et Libye atque Cilicie qui venientes ad Holofernem dixerunt Desinat indignatio tua circa nos melius est enim ut viventes serviamus Nabucodonosor regi magno, et subditi simus tibi, quam morientes cum interitu nostro ipsi servitutis nostre damna patiamur. Omnis civitas nostra, omnisque possessio, omnes montes et colles et campi et armenta boum, gregesque ovium et caprarum, et quorumque et camelorum et universae facultates nostrae aquae familie, in conspectu tuo sunt sint omnia nostra sub lege tua nos et filii nostri servi tui sumus veni nobis pacificus dominus et utere servitio nostro sicut placuri tibi Tunc descendit de montibus cum equitibus in virtute magna, et obtinuit omnem civitatem, et omnem inhabitantem terram. De universis autem urbibus absumpsit sibi auxiliarios viros fortes et electos ad bellum, tantusque metus provinciis illis incubuit, ut universarum urbium habitatores principes et honorati simul cum populis exirent obviam venienti excipientes eum cum coronis et lampadibus ducentes coros in tympanis et tibiis nec ista tamen facientes ferocitatem eius spectoris mitigare potuerunt nam et civitates eorum destruxit et lucos eorum excidit. Preceperat enim illi Nabucodonos rex, ut omnes deos terre exterminaret, videlicet ut ipse solus diceretur deos ab iis nationibus, quae potuissent holofernis potentia subiugari. Per transiens autem Siriam sobal, et omnem apameam, omnenque Mesopotamiam, venit ad idumeos in terram gaba, accepitque civitate seorum, et sedit ibi per triginta dies, in quibus diebus ad unari precepit universum exercitum virtutis sue. Caput quartum, tunc audientes hec filii Israel qui habitabant in terra iuda, timuerunt valde a facie eius, tremor et horror invasit sensus eorum ne hoc faceret Hierusalem et templo Domini quod fecerat ceteris civitatibus et templi searum et miserunt in omnem Samariam per circuitum usque Jericho e preoccupaverunt omnes vertices montium et muris circundederunt vicos suos et congregaverunt frumenta in preparationem pugne sacerdos etiam Eliachim scripsit ad universos qui erant contra Esdrelon quest contra facem campi magni iusta dotain et universos per quos viae transitus esse poterat ut obtinerent ascensus montium per quos via esse poterat ad Jerusalem et illic custodirent ubi angustum iter esse poterat inter montes et fecerunt filii Israel secundum quod constituerat eis sacerdos domini Eliachim et clamavit omnis populus ad dominum instantia magna et humilia verunt animas suas in jejuniis et orationibus ipsi et muliere seorum et induerunt se sacerdotes cilicis et infantes prostraverunt contra faciem templi domini et altare domini operuerunt cilicio et clamaverunt ad dominum deum Israel unanimiter ne darentur in predam infantes eorum et uxores eorum in divisionem et civitates eorum in exterminium ex santa eorum in pollutionem et firent obrobrium gentibus tunc eliacim sacerdos domini magnus circuivit omnem israel allocutusque est eos dicens si tote quoniam exaudiet dominus preces vestras si manentes per manseritis in jejuniis et orationibus in conspectu domini memores est tote servi domini qui amalek confidentem in virtute sua et in potentia sua et in exercitu suo et in clipeis suis et in curribus suis et in equitibus suis non ferro pugnando sed precibus santis orando de iecit si cerunt universi hostes Israel si persevera veritis in hoc opere quod cepistis ad hanc igitur exhortationem eius deprecantes dominum permanebant in conspectu domini Ita ut etiam hi qui offerebant ad Domino holocausta, precincti cilicis offerent sacrificia ad Domino, et erat cinis super capita eorum, et ex toto corde suo omnes orabant Deum, ut visitaret populum suum Israel. Caput quintum Nunciatumque est Holoferni principi militiae Assyriorum quod filii Israel prepararent se ad resistendum ac montium itinera conclusissent et furore nimio exarsit in ira cundia magna vocavitque omnes principes Moab et duces Ammon et dixit eis dicite mihi quis sit populus iste qui montana obsidet aut quae et quales et quantes sint civitates eorum quae etiam sit virtus eorum aut quae sit multitudo eorum vel quis rex militiae illorum et quare pre omnibus qui habitant in oriente isti contemserunt nos et non exierunt obviam nobis ut susciperent nos cum pace Tunc acior dux omnium filiorum ammon respondens ait, Si digneris audire, Domine mi, dicam veritatem in conspectu tuo de populo isto, cui in montanis habitat, et non egredietur verbum falsum ore meo. Populus iste ex progenie caldeorum est. Hic primum in Mesopotamia habitavit, quoniam nolu erunt sequi deos patrum suorum qui erant in terra caldeorum deserentes itaque ceremonias patrum suorum quae in multitudine deorum erant unum deum celi coluerunt qui et praecepit eis ut exirent inde et habitarent in caran cumque operuisset omnem terram fames descenderunt in aegyptum illique per quadrigentos annos sic multiplicati sunt ut di numerari eorum non posset exercitus cumque gravare teos rex aegypti atque in edificationibus urbium suarum in luto et latere subiugasse teos clamaverunt ad dominum suum et percussit totam terram aegypti plagis variis Cunque eh, iecissent eos Egypti a se, et cessasset plaga ab eis, et iterum eos velent capere, et ad suum servitium revocare, fugientibus hiis, Deus celi mare aperuit, ita ut hinc inde aquae quasi murus solidarentur, et isti pedesicco fundum maris perambulando transirent in quo loco dum innumerabilis exercitus aegyptiorum eos persequeretur, ita aquis coopertus est, ut non remaneret vel unus qui factum posteris nuntiaret. Egressi vero mare rubrum, deserta sina montis occupaverunt, in quibus nunquam homo habitare potuit, vel filius hominis requievit illic fontes amari obdulcati sunt eis ad bibendum et per annos quadraginta annonam de celo consecuti sunt ubicunque ingressi sunt sine arcu et sagitta et absque scuto et gladio deus eorum pugnavit pro eis et vicit et non fuit qui insultaret populo isti nisi quando recessit a cultu domini dei sui quaties cumque autem praeter ipsum deum sum alterum coluerunt dati sunt in predam, et in gladium et in obrobrium quaties cumque autem poenituerunt se recessisse a cultura dei sui dedit eis deus celi virtutem resistendi Denique Cananeum regem et Iabuseum et Phareseum et Etheum et Heveum et Amoreum et omnes potentes in hezebon prostraverunt et terra seorum et civitate seorum ipsi possederunt et usque dum non peccarent in conspectu de sui erant cum illis bona Deus enim illorum odit iniquitatem. Nam et ante hos annos cum recessissent a via quam dederat illis Deus ut in inea, exterminati sunt prelis a multis nationibus, et plurimi eorum captivi abducti sunt in terram non suam. Nu per autem reversi ad dominum Deum suum, ex dispersione qua dispersi fuerant adunati sunt et ascenderunt montana hac omnia et iterum possident Jerusalem ubi sunt sancta eorum nunc ergo mi domine perquire si est aliqua iniquitas eorum in conspectu dei eorum ascendamus ad illos quoniam tradens tradet illos deus eorum tibi et subjugati erunt sub jugo potentiae tue. Si vero non est offensio populi huius coram deo suo, non poterimus resistere illis, quoniam deus eorum defendet illos, et erimus in oprobrium universe terre. Et factum est, cum ces asset loqui acior verba hec, irati sunt omnes magnates Holofernes et cogitabant interficere eum dicentes ad alter utrum qui est iste qui filios Israel posse dicat resistere regi Nabucodonosor et exercitibus eius homines inermes et sine virtute et sine peritia artis pugne ut ergo agnoscat acior quoniam fallit nos, ascendamus in montana, et cum capti furent potentes eorum, tunc cum eisdem gladio transverberabitur. Ut siant omnis gens quoniam Nabucodonosor Deus terre est, et praeter ipsum alius non est. Caput sextum. Factum est autem cum cessassent loqui, indignatus Holofernes vehementer, dixit ad acior quoniam prophetasti nobis dicens quod agens israel defendatur a deo suo ut ostendam tibi quoniam non est deus nisi nabucodonosor cum per cusserimus eos omnes sic ut hominem unum tunc et ipse cum illis assyriorum gladio interibis et omnis Israel tecum perditione disperiet et probabis quoniam Nabucodonosor Dominus sit universae terre tunque gladius militiae me transiet per latera tua et confixus cades inter vulneratos Israel et non respirabis ultra donec estermineris cum illis porro autem si profetiam tuam veram existimas, non concidat vultus tuus, et pallor qui facien tuam optinet abscedat a te, si verba mea hec putas simpleri non posse. Ut autem noveris quia simul cum illis hec experieris, ecce exacora illorum populo sociaberis, ut dum dignas mei gladiis penas exceperint, ipse simul ultioni subiaceas. Tung holofernes precepit servis suis, ut comprehenderent acior, et perducerent eum in Betuliam, et traderent eum in manus filiorum Israel. Et acipientes eum servi holofernis, profecti sunt per campestria sed cum appropinquassent ad montana, exierunt contra eos fundibularii. Illi autem divertentes a latere montis, ligaverunt acior ad arborem manibus et pedibus, et sic vinctu restibus dimiserunt eum. Et reversi sunt ad dominum suum. Porro filii Israel descendentes de Betulia venerunt ad eum, quem solventes dugserunt ad Betuliam atque in medium populi illum statuentes per contati sunt quid rerum esset quod illum vinctum Assyrii reliquissent in diebus illis erant illic principes Osias filius Mica de tribu Simeon et Carmi qui et Gotoniel in medio itaque seniorum et in conspectu omnium acior dixit omnia quae locutus ipse fuerat ab Oloferne interrogatus, et coaliter populus Olofernis voluisset propter hoc verbum interficere eum, eque madmonum ipse Olofernes iratus iusserit eum Israelitis hac de causa tradi, ut dum vicerit filios Israel, tunc et ipsum acior diversis iubeat interire suppliciis propter hoc quod digisset deus celi defensor eorum est cumque acior universa hac exposuisset omnis populus cecidit in faciem adorantes dominum et communi lamentatione et fletu unanimes preces suas domino effuderunt dicentes Domine Deus celi et terre, in tuere superbia meorum et respice ad nostram humilitatem, et facem santorum tuorum attende, et ostende quoniam non de relinquis presumentes de te, et presumentes de se, et de sua virtute gloriantes humilias. Finito itaque fletu, et per totam diem oratione populorum completa, consolati sunt acior, dicentes, Deus Patrum Nostrorum, cuius tu virtutem praedicasti, ipse tibi hanc dabit vicissitudinem, ut eorum magis tu interitum videas. Cum vero Dominus Deus Noster dederit hanc libertatem servis suis, sit et tecum deus in medio nostri ut sicut placuere tibi ita cum tui somnibus converseris nobiscum Tu cosias finito consilio suscepit eum in domum suam et fecit ei cenam magnam et vocatis somnibus presbiteris simul expleto iunio refecerunt poste avero convocatus est omnis populus et per totam notem intra ecclesiam ora verunt petentes auxilium a Deo Israel. Caput septimum. Holofernes autem altera die precepit exercitibus suis ut ascenderent contra Betuliam. Erant autem pedites bellatorum centum viginti milia, et equites viginti duo milia, praeter preparationes virorum illorum quos occupaverat captivitas et abducti fuerent de provinciis et turbibus universae juventutis omnes paraverunt se pariter ad pugnam contra filios Israel et venerunt per crepidinem montis usque ad apicem qui respicit super dotain a loco qui dicitur belma usque ad kelmon qui est contra esdrelon fili autem israel ut viderunt multitudinem illorum prostraverunt se super terram mittentes cinerem super capita sua unanimes orantes ut deus israel misericordiam suam ostenderet super populum suum et assumentes arma sua bellica sederunt per locaque ad angusti itineris tramitem dirigunt inter montosa et erant custodientes ea tota die et nocte porro holofernes dum circuit per girum reperit quod fons qui influebat aqueductum illorum a parte australi extra civitatem dirigeret et incidi precepit aqueductum illorum erant tamen non longe a muris fontes ex quibus furtim videbantur haurire aquam ad refocillandum potiusquam ad potandum sed filii ammon et moab accesserunt ad Olofernem dicentes filis Israel non in lancia nec in sagitta confidunt sed montes defendunt illos et muniunt illos colles in precipitio constituti ut ergo sine congressione pugne possis superare eos pone custodes fontium ut non hauriant aquam ex eis et sine gladio interficie eos vel certe fatigati tradent civitatem suam quam putant in montibus positam superari non posse et placuerunt verba hac coram holoferne et coram satellitibus eius et constituit per girum centenarios per singulos fontes cumque ista custodia per dies qui ginti fuisset expleta defecerunt cisterne et collectiones aquarum omnibus habitantibus Betuliam et aut non esset intra civitatem unde satiarentur vel una die quoniam ad mensuram dabatur populis aqua quotidie tu cadosiam congregati omnes viri et femineque juvenes et parvuli omnes simul una voce dixerunt iudice deus inter nos et te, quoniam fecisti in nos mala, nolens loqui pacifice cum Assyriis, et propter hoc vendidit nos Deus in manibus eorum. Et ideo non est qui adiuvet, cum prosternamur ante oculos eorum in siti, et perditione magna, et nunc congregate universos qui in civitate sunt, ut sponte tradamus nos, omnes populo holofernis melius est enim ut captivi benedicamus dominum viventes quam moriamur et simus obrobrium omni carni cum viderimus uxores nostras et infantes nostros mori ante oculos nostros contestamur hodie celum et terram et deum patrum nostrorum qui ulcisitur nos secundum peccata nostra, utiam tradatis civitatem in manu militiae holofernis, et sit finis noster brevis in ore gladii, qui longior efficitur in ariditate sitis. E cum hec dixissent, factus est fletus et ululatus magnus in ecclesia ab omnibus, e per multas horas, una voce clamaverunt ad Deum dicentes, Peccavimus cum patribus nostris, Injuste egimus, iniquitatem fecimus. Tu quia pius es, miserere nostri, aut in tuo flagello vindica iniquitates nostras, et noli tradere confitentes te, populo qui ignorat te, ut non dicant inter gentes, ubi est Deus eorum, ut cum fatigati ex his clamoribus et his fletibus lassati siluissent, ex urgens osias infusus lacrimis dixit, equo animo est fratres, et hos quinque dies expectemus a Domino misericordiam, forsitan enim indignationem suam abscindet et dabit gloriam nomini suo si autem transactis quinque diebus non venerit ad iutorium faciemus hac verba quae locuti estis caput octavum et factum est cum audisset hac verba iudit vidua quae erat filia merari filii idox fili Iosef, fili Ozie, fili Elai, fili Jamnor, fili Gedeon, fili Rafaim, fili Akitob, fili Melchie, fili Enan, fili Natanie, fili Salatiel, fili Simeon, fili Ruben, et vir eius fuit manasses, cui mortus est in diebus messis ordeacee instabat enim super alligantes manipulos in campo et venit estus super caput eius et mortus est in Betulia civitate sua et sepultus est illic cum patribus suis erat autem iudit relicta eius vidua iam annis tribus et mensibus sex et in superioribus domus suae fecit sibi secretum cubiculum in quo cum puellis suis clausa morabatur et abens super lumbos suos cilicium ie iunabat omnibus diebus vitae sue praeter sabbata et neomenias et festa domus Israel erat autem eleganti aspectu nimis cui vir suus reliquerat divitias multas, et familiam copiosam ac possessiones armentis boum et gregibus ovium plenas et erat hac in omnibus famosissima quoniam timebat dominum valde nec erat qui loqueretur de illa verbum malum hac itaque cum audisset quoniam osias promisisset quod transacto quinto die traderet civitatem misit ad presbyteros Cabri et Carmi et venerunt ad illam et dixit illis quod est hoc verbum in quo consensit Osias ut tradat civitatem Assyriis si intra quinque dies non venerit vobis adiutorium et qui estis vos qui tentatis dominum non est iste sermo qui misericordiam provocet sed potius qui iram excitet et furorem accendat posuistis vos tempus miserationis domini et in arbitrium vestrum diem constituistis ei sed quia patiens dominus est in hoc ipso peniteamus et indulgentiam eius fusis lacrimis postulemus non enim quasi homo sic deus combinabitur neque sic ut filius hominis ad ira cundiam inflammabitur et ideo humiliemus illi animas nostras et in spiritu constituti humiliato servientes illi dicamus flentes domino ut secundum voluntatem suam sic faciat nobiscum misericordiam suam ut sic ut conturbatum est cor nostrum in superbia eorum ita etiam de nostra humilitate gloriemur quoniam non sumus secuti peccata patrum nostrorum qui de reliquerunt deum sum et adoraverunt deos alienos quo scelere dati sunt in gladium et in rapinam et in confusionem inimicis suis nos autem alterum deum nescimus praeter ipsum expectemus humiles consolationem eius et exquiret sanguinem nostrum de afflictionibus inimicorum nostrorum et humiliabit omnes gentes quaecunque insurgunt contra nos et facet illas sine honore dominus deus noster et nunc fratres quoniam vos estis presbiteri in populo Dei, et ex vobis pendet anima illorum, ad eloquium vestrum corda eorum erigite, ut memore sint quia tentati sunt patres nostri, ut probarentur, si vere colerent Deum sum. Memores esse debent comodo pater noster Abram tentatus est, et per multas tribulationes probatus, Dei amicus effectus est. Sic Isaac, sic Jacob, sic Moises, et omnes qui placuerunt Deo, per multas tribulationes transierunt fideles. Illi autem qui tentationes non susceperunt cum timore domini, et in patientiam suam et in properium murmurationis suae contra dominum protulerunt exterminati sunt ab exterminatore et a serpentibus perierunt et nos ergo non ulciscamur nos pro his quae patimur sed reputantes peccatis nostris haec ipsa supplicia minora esse flagella domini quibus quasi servi corripimur ad emendationem et non ad perditionem nostram e venisse credamus et dixerunt illi ogias et presbiteri omnia quae locutas es vera sunt et non est in sermonibus tuis ulla reprehensio nunc ergo ora pro nobis quoniam mulier sancta es et timens deum et dixit illis iudit sic quod potu illoqui dei esse cognoscitis ita quod facere disposui probate si ex deo est et orate ut firmum faciat deus consilium meum stabiti vos ad portam nocte ista et ego exiam cum abramea et orate ut sic ut in diebus quinque respiciat ad dominus populum suum Israel. Vos autem nolo ut scrutemini actum meum, et usque dum renuntiem vobis, nihil aliud fiat, nisi oratio pro me ad dominum Deum nostrum. Et dixit ad eam Osias princeps Iuda, vade in pace, et dominus sit tecum, in unzionem inimicorum nostrorum et revertentes abierunt. Finis partis quinquagesime quinte.